Cistig na Hatelov ցարական իշխանությունների հետապնդած նպատակների իրական արժեքն ու բովանդակությունը, հայ հեղափոխական դաշնակցության Բաքվի ոսկանապատ կենտրոնական կոմիտեն հրապարակում է հայերեն եւ ռուսերեն լեզուներով տպագրված Բաքվահայ ազգաբնակչության վերնագրով մի հայտարարություն, որում մերկացնելով ոստիկանության գործակալների կողմից հայ եւ մահմեդական բնակչության մեջ ծավալված նենգադավ գործնեությունը նշում է, մեջբերում է։ Բոլոր այդ այդ լուրերը, ինչ չափով որ դրանք վերաբերում են հայերի ագրեսիվ գործողություններին, միանգամայն սուտ են։ Դրանք խավար ուժերի զազիր նենգամտության արտադրություններ են։ Հայերը երբեք չեն կամեցել եւ այսուհետեւ չեն կամենալ թուրքերի վրա նախահարձակ լինել իսկ ինչ վերաբերում է հայերի զորքերի վրա հարձակվելու մտադրության, այդ լուրի ամմտությունը թեև ինքնիստիկյան բարձ է, բայց կազմակերպությունը անհրաժեշտ է համարում ամենակտրուկ կերպով հայտարարել, որ այդ լուրն էլ միևնույն անարգ պրովոկատորների գործն է։ Մեջբերման ավարտը Նույն հայտարարությունում ոսկանապատ կենտրոնական կոմիտեն ոչ միայն նախազգուշացնում է Բաքվի հայ եւ թուրք բնակչությանը չհավատալ իշխանությունների կողմից տարածվող սուտ լուրերին եւ չտրվել նրանց կողմից ձեռնարկվող սադրանքներին, իսկապես զգուշացնում է, Գազམ་ակերպությունը ձեռնարկելով թուրքերի դեմ ոչ մի ակտիվ գործի, նա սակայն չի կարող տանել եւ անպատիժ թողնել նույնանման գործեր, որ թուրքերի կողմից ուղղված կլինեն դեպի հայերը։ Համանման հայտարարություններով բնակչությանը դիմելն ու զգաստացնելը թերևս նույնպես կարևոր էր, բայց այդ ամենը դերևս շատ բան նշանակել չէր կարող։ Գալիք անխուսափելի փորձություններին կազմ ու պատրաստ արժանույնս դիմադրելու համար անհրաժեշտ էր լրջորեն նախապատրաստվել։ Առաջին ընթարումներից հետո Արմեն Գարոյի ընկերակցությամբ Բաքու է գալիս հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի անդամ Սիմոն Զավարյանն ու տեղի կենտրոնական կոմիտեի անդամներ Աբ รา համ Գյուլխանդանյանի, Հարություն Շահարիկյանի, Գրիգոր Աղաջանյանի եւ Լևոն Թադեոսյանի Պապաշայի մասնակցությամբ գումարում շրջանային պատասխանատու ժողով պատմում է Բաքվի կռիվների մասնակից Դումանի մարտախմբի ամենաերիտասարդ անդամ 20-ամյա դրոն Նիկոլ Դումանը ժողովում այն տեսակետն է պաշտպանում, թե տեղական բնույթ չի կրում այս դեպքը, ոչ էլ հայ կապիտալի դեմ պայքարմն է միայն։ Հապադա ռուս պետության կողմից հայության դեմ կազմակերպած մի դավադրություն է, որ արձական կտա ամբողջ անդրկովկասում։ Դումանը ցույց է տալիս անմիջական անհրաժեշտությունը զենքի մատակարարման մի մարմին ստեղծելու ամեն գնով Կովկասի հայությունը զինելու համար իմաստով կանխատեսում էր, որը շատ շուտով պիտի իրականություն դառնար։ Ազգամիջյան ընթարումներն արդեն իրողություն էին, եւ ոչ մի երաշխիք այլևս չէր կարող լինել, որ այն չէր կարող չնդարձակվել ու խորանալ։ Եթե իրոք ընթարումներն իրականում ծավալվեին ավելի մեծ ուժգնությամբ եւ ընդգրկեին նաեւ հայաբնակ մյուս բնակավայրերը, ապա ինչ փորձություն էր սպասվելու Կովկասահայությանը։ Օրվա կարևորագույն եւ հրատապ խնդիրը աներկբայորեն դառնում է հայության ինքնապաշտպանության գազམ་ակերպման անհրաժեշտությունը։ Ահա այն գլխավոր հարցը, որի լուծման վրա է դումանը բևեռում ժողովականների ուշադրությունը։ Գալիք ընթարումների անխուսափելիության վերաբերյալ խորհրդաժողովում դումանի արտահայտած փաստարկումները բավականին ծանրակշիռ էին եւ համոզիչ եւ որովհետեւ գրում է Աբ รา համ Գյուլխանդանյանը զինվորական խնդիրների վերաբերմամբ Նիկոլը համարվում էր ոչ միայն Բաքվի, այլև ամբողջ դաշնակցության միակ հեղինակավոր անձը, այդ իսկ պատճառով նրա բոլոր առաջարկները ինքնապաշտպանության մասին անմիջապես նկատի էին առնվում եւ բավարարվում կենտրոնական կոմիտեի կողմից հաշվի առնելով Կովկասում ստեղծված ցաներ մտնոլորտն ու Բաքվի կռիվների փորձը, ժողովականները առաջարկում են Դումանի ղեկավարությամբ ստեղծել Կովկասահայության ինքնապաշտպանությունը գլխավորող մարմին։ Չհամաձայնվելով այս տեսակետին Դոմանն առաջարկում է, որ առավել նպատակահարմար կլինի, եթե Կովկասահայության ինքնապաշտպանության ընդհանուր ղեկավարումն ու կազմակերպումը գլխավորեր Դաշնակցության վերին մարմինը Հոյդաբիրոն, իսկ առանձին շրջաներում դեղերի կենտրոնական կոմիտեն եւ նրանց կողմից ընդրված հրամանատարությունը։ իրոք Բաքվից մինչև Թիֆլիս հսկայացավալ տարածքում ինքնապաշտպանության ղեկավարումը իրականացնելու համար անհրաժեշտ էին մեծականակ մարտական ուժեր եւ դրամական միջոցներ։ Իսկ տվյալ ժամանակահատվածում հուսալի ինքնապաշտպանություն գազམ་ակերպելու համար պահանջվող միջոցներն ու ուժերը կարող էր կյանքի կոչել միայն այն գազམ་ակերպությունը, որն օժտված էր տնտեսական եւ ռազմական իրական կարողությամբ արևելահայության ինքնապաշտպանություն առանց կազմակերպված ուժերի հնարավոր չէր կազմակերպել։ Իսկ հայության կազմակերպված ուժերը հայ ազգային քաղաքական կուսակցություններն էին։ Ով եւ որ ազգային քաղաքական կուսակցությունը իր վրա պիտի վերցներ Կովկասահայության ինքնապաշտպանությունը կազմակերպելու պատասխանատվությունը։ Ինքնապաշտպանությունը լինելով ընդհանուր հայության վերաբերող մի շատ պատասխանատու գործ, հաջող կերպով վարելու համար անպաճար պետք է ղեկավարվի գազམ་ակերված ձևով։ Այլապես զանազան պատահական տարեր կարող են Երևան գալ, որոնք փոխանակ մտահոգվելու ընդհանուր հայության շահերով կաշխատեն ծառայեցնել այդ գործը իրենց անձնական կամ նեղ տեղական շահերին եւ այսպիսով հայության հանրային շահերը կարող են դուժել։ Այդ կազմակերպված եւ անշահախնդիր, ինչպես եւ հայության շահերը գիտակցող ուժն էր միայն դաշնակցությունը։ Հետևապես դաշնակցությունը իր վրա պետք է վերցներ ինքնապաշտպանության գործի ղեկավարությունը։ Փետրվարյան դեպքերը ցույց տվեցին, որ հայ ազգային քաղաքական գազམ་ակերպությունները եւ այդ թվում նաեւ Հոյիդա Բաքվի ոսկանապատ կենտրոնական կոմիտեն չկարողացան ժամանակին կանխատեսել ու արձագանքել հայությանը սպառնացող վերահաս փորձությունները եւ պատշաճ մակարդակով հակահարված տալ ճշնամու ոտնձգություններին։ Կենտրոնական կոմիտեի կազմում այդ օրերին չկային այնպիսի մարտական կարող փորձառու ուժեր, որոնք իզորու էին ճակատագրական բախտորոշ պահին կազմակերպել ու առաջնորդել մարտունակ ուժերը եւ հզոր հակահարվածներով ջախջախել հայության գլխին ծառացած մահացու վտանգը արդյունքը Բաքվի եւ ապա նաեւ նույն ամսում Նախիջևանի գավառում տեղի ունեցած արյունալի իրադարձություններն էին։ Արդեն պատմության գիրկն անցած դեպքերի վերլուծությունը, հատկապես Նիկոլ Դումանի առաջնորդությամբ Բաքվի հայության ինքնապաշտպանության կազմակերպման, միանշանակորեն մատնանշում էր, որ անհրաժեշտ էր հաշվի առնել անցյալի դասերը եւ ստեղծել հատուկ մարմին, որը մշտարթուն իր ուշադրության կենտրոնում պահելով կատարվող իրադարձությունների վերլուծությունն ու արժևորումը կարողանար ժամանակին կանխատեսել սպասվելիք ծավալվող դեպքերը եւ կռիվների էր սկզբան պարագայում կազմակերպել առաջնորդեր ինքնապաշտպանական մարտական ուժերը։ Բաքվում կայացած խորհրդաժողովում որոշվում է հայ հեղափոխական դաշնակցության կենտրոնական կոմիտեներին կից ստեղծել զինվորական մարմին, որը պետք է զբաղվեն միմիայն ինքնապաշտպանության կազմակերպման եւ մարտերը վարելու հետ կապված խնդիրներով։ Աբ รา համ Գյուլխանդանյանի խոստովանությամբ Մասամ Նիկոլի առաջարկով եւ գլխավորապես նրա պաշտպանությամբ էր, որ առաջին անգամ լինելով Անդրկովկասում Բաքվում կենտրոնական կոմիտեին գից կազմվեց զինվորական մարմին իր հատուկ իրավունքներով եւ պարտականություններով ինչ իրավունքներ եւ պարտականություններ պետք է ունենար նորաստեղծ զինվորական մարմինը եւ ինչպիսին պիտի լիներ նրա եւ հոյիդա կենտրոնական կոմիտեի փոխհարաբերությունը Առաջին համաձայն խորհրդաժողովում կայացած որոշման զինվորական մարմինը մինչև կռիվների սկսվելը պարտավոր էր հետևել հակառակորդի գործողություններին եւ զբաղվեր զենք ու զինամթերքի հայթայթման եւ մարտական խմբերի կազմավորման աշխատանքներով։ Ընդ որում այդ ընթացքում զինվորական մարմինը հաշվետու էր եւ յենթակա կենտրոնական կոմիտեին։ Երկրորդ Գրիվների ցավալման պարագայում զինվորական մարմինը օժտվելու էր առավելագույն ինքնորոյնությամբ եւ պատասխանատվությամբ։ Այդ ժամանակ կենտրոնական կոմիտեն դառնում էր զինվորական մարմինի աջակից, դնելով զինվորական մարմինի դրամատրության տակ իր բովանդակ նյութական եւ բարոյական ուժերը։ Զինվորական մարմինն էր, որ դառնում էր պատասխանատու գրիվների ամբողջ ընթացքին։ Նա իրավունք ուներ ընտրել հրամանատար, վարել բոլոր գրիվները մինչև հաշտություն։ Հաշտությունը կայանալուց հետո զինվորական մարմինը մտնում էր իր նախկին դերի մեջ եւ դառնում էր հաշվետու եւ պատասխանատու կենտրոնական կոմիտեի առաջ։ Մի կարևոր առանձնահատկություն եւս զինվորական մարմնի անդամ կարող էին դառնալ նաև այնպիսի անհատներ, որոնց անդամակցությունը հայ հեղափոխական դաշնակցությանը պարտադիր չէր։ Նույն տարվա փետրվարի վերջերին զինվորական մարմինի անդամներն էին Նիկոլ Դումանը, Աբ รา համ Գյուլխանդանյանը եւ Հովանես Քաջազնունին, որն այդ ժամանակ դերևս հույդա անդամ չէր։ Ինքնապաշտպանական մարտերը ղեկավարող մարմնի նմանօրինակ կազմի ընդրությունը պայմանավորված ու թելադրված էր ժամանակի հրամայականով։ Որպեսզի ինքնապաշտպանության կազմակերպումը ընդհանար առավել դյուրին եւ արդյունավետ, ապա այն անհրաժեշտորեն պետք է ձեռք բերեր համաժողովրդական բնույթ եւ իր շարքում իհարկե նաեւ ղեկավար շրջաներում ընդգրկել մարդկանց անկախ նրանց կուսակցական պատկանելիությունից։ Այդ ամենով հանդերձ հայ հեղափոխական դաշնակցության կուսակցության ղեկավար դերը այնուամենայնիվ պահպանվելու էր, որովհետև հայության գոյությունը պահանջում էր, որ ինքնապաշտպանությունը կրելով հանդերձ համազգային բնույթ գտնվեր ամբողջապես դաշնակցության ղեկավարության տակ։ Ժամանակը միանշանակորեն ցույց տվեց, որ 1905-6 թվականների հայ-թուրքական ընդհարումներում հայության ինքնապաշտպանության կազմակերպման գործում իր վճռորոշ եւ անգնահատելի ծառայությունը մատուցեց հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ժողովում որոշվում է բոլոր հայաբնակ գավառները բաժանել առանձին ինքնապաշտպանական շրջանների իսկ Նիկոլ Դոմանին հանձնարարվում է ամենաընդարձակ եւ պատասխանատու նահանգի Երևանի, ինչպես եւ Զանգեզուրի ինքնապաշտպանական ուժերի ընդհանուր հրամանատարությունը։ Բաքվի արյունալի կռիվներից հետո օգտագործելով գույր գործիկ դարձած թուրք վերնախավին եւ խավարամիտ ու մոլերան սանգվածներին ցարական կառավարությունը Բաքվում բռնկված ազգամիջյան ընդհարումների հրդեհը տարածեց Երևան, Նախիջևան, Արցախ, Սյունիք, Գանձակ եւ այլուր։ Այդ ամենն անկասկած նախորդ դեպքերի դրամաբանական շարունակությունն էր։ Ցարական իշխանությունները հաստատապես վճռել էին Անդրկովկասը վերածել ազգամիջյան կոտորածների ռազմաբեմի։